U međuvremenu smo zaprimili jedan poziv izvan programa poštovani slušalci, poziv iz okoline Kaknja, slušalac traži na sihatu vjeri kako da se ponaša. Pustuju razne predaje zabilježene od poslanika sallahu alihi vasallam u jednoj gdje je rekao la tak da bu, u drugoj gdje je čovjeku rekao jednu drugu možda stvar i tako dalje i tako dalje. Šta biste vi ovom slušalci koga ste putem interfona uspjeli da čujete, savjetovali u svojoj vjeri kako da postupa, odnosno kako da se postavi? sako Allah ga nagradi a za traganjem za onim što je od din obuhvata i daje svakom čovjeku sprem onoga koliko traži ima nešto što je obaveza i strogi vađibi fard svakom pojedincu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala a ima ono što je odlika oni koji se posebno predaju čovjek se u dobrim djelima može natjecati od osnovnoga u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala savjetujem da čovjek čistim vjerovanjem i predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala družeći se sa njegovom riječju, njegovim govorom, a to je Kur'an i Kerim. Da čitamo značenje Allahova govora kako bi na takav način svoje vjerovanje u poimanju dina produbili i kako bi u našim srcima oslobodili se od lutanja i krivog poimanja vjere, a onda izvršavajući osnovne dužnosti koje nam Allah subhanahu wa ta'ala ređuje. Znači da rob klanja redovno namaz, da se Allah subhanahu wa ta'ala ono što mu je propisao znači neko leba da bude ustrajan na tome i da moli Allah subhanahu wa ta'ala da se čuva zablude i da čita islamsku literaturu i pita učene ljude i druži se sa onima koji su pokorni Allahu